xüsusən problemlər olur. Məsələn, çox vaxt gəlirlər qardaşlar başqa məscidlərə, biraz ə, e, o məscidlərdə özgəni düzgün aparmırlar. O da o məscidə, o məscidə qarşı olanlara, bizə qarşı görsən pis fikirə gətirib çıxardır. Məsələn, o fikirlərdən qardaşlarda bizim, yəni çox qardaşlarda var ki, deyir, girən kimi məscidə deyir, qışqırır, salam aleykum. Bunlar diksinirlər, qorxurlar, bu öyrəşmirlər. Aydındır? Ümumiyyətlə, lazım da öyle qışqırmaq. Lazım deyil. Böyle qışqırmaq lazım deyil. Salamu aleykum. Yəni, məscidə gir sakit, iki ülkət namaz qıl təhiyyə, əgər azandan qabaqdırsa, azandan sonradırsa, ə, e, sünnət varsa tutaq ki, o sünnəti qıl. Çünki təhiyyətdə məqsəd odur ki, namaz qılmaq. Aydındır necə ki, məsələn, gəldin, gördün ki, cəmaat namazı gedir. Qoşulursan qılırsan, sonra lazımdır təhiyyəni qılmaq. Çünki məqsəd yerinə yetdi. Aydındır, sonra namazı qılırsan, oturursan, <clears throat> indi ya Quran oxu, ya zikr elə, ya da dua elə, ya da uşaqlarla görüşkünə. Yəni, məscidin əmrlərindən budur. Həmçinin çox şey, məsələn, görsən, ə, e, bəzi qardaşlar çox vaxt görürsən, məscidlərdə ə, e, problemlər nə olur? Məsələn, namaz qutarandan sonra dalaşa qalxırlar vəzilər, başlayırlar söhbət eləməyə. Səskü bürüyür məsciddə. Ha, bu da səhvdir. Bu da düzgün deyil. Çünki xüsusən də biz o məsciddə görürük ki, e, yəni o məsciddə hakimlər başqalardır. Ha, onlar görsən ki, narazı olurlar belə şeydə. Həmçin, məsələn, bu da çox qardaşlarda yalıb, ola bir şey çoxcu bilmir bu söhbəti. Məsələn, əgər imam, qardaşlar, imam amini bəkdən demirsə, amini bəkdən demək olmaz. Bunu deyir Şeyx bin Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani. Bu da şeydir. Görürsən ki, bu da görürsən çox vaxt qardaşlar elə bilər ki, yox, sünnədə gəlib ki, amin deməlisən, düzdür deməlisən. Amma söhbət gedir, səslə deyirsən, bəli, səslə sahabələr deyir ki, az qaldı divallar tərpənə. Amma, amma bizdən imam demir. Amin bəkdən. Olmaz. Səsi çıxmır. Olmaz demir. Olmaz. Yəni, olmaz necə? Səs nə olmaz? Görürsən? Aydındır. Əslində sünnəyə görə, yəni Şeyh bin Baz, Hüseymin, Albani, üçü də deyib. Deyib ki, çünki əslində sünnə odur ki, deməmək. Çünki sünnədə gəlib ki, imam edilib ki, nə üçün? Ona tabi olmaq üçün. İndi imam əgər bəkdən demirsə, sən də bəkdən demə. Ona görə çox vaxt qardaşlar bəkdən deyirlər, problem çıxır ortaya. Həzi bəzi məscidlərdə imam açıq aydın deyir ki, amin deməyin bəkdən. Aydındır. Ona görə, yəni mən demək istəyirəm ki, qardaşlar, yəni, hə, demək istəyirəm ki, o məscidlərdə ki, yəni hərdən o söz söhbətlərin səbəbi, elə səbəblər olur ki, o, səbəb, o səbəbə görə o ixtilaf lazımdır öyle eləmək. Başlıyoruz qardaşlar. Əgər o səbəb yeri varsa, belə də eləmək olarsa, növşə eləməyək ki, ixtilafın qabağını almayaq. Ona görə, ona görə bax, belə şeylər fikir verin, çünki çox var qardaşlar görsən məsciddə, yəni özlərini çox düz rahat aparırlar, amma bu səbəb olur, görsən, məsələn, tutaq ki, Uşaqlar rayon məscidlərinə gedəndə və ya bəzi məscidlərə gedəndə orada məsələn ayaqlarını uzatmaq olmaz. Elə deyil. Ayaqlarını uzatmaq olmaz. Xüsusən qibləyə tərəf çevirsən, elə bir şey qiyamət qopası və ya başqa cür. Qazı kişilər də hə, məsələn, belə yerdə lazımdır ayaq uzatmaq. Lazımdır. Sən ya uzat ayağı, deyinə yox, sünnədə gəlməyib, mən sübut eləyən, o da düzgün deyil. Çünki burada qayda budur. Ədəb, ədəb, ədəb vardılar. Bunu ədəbsizliklə görürlər. Əslən olar, e, yəni bir şey yoxdur. Məsciddə yatmaq da olar. Bunlar nə danışır? Məsciddə yatmaq olar. Aydındır, birinci cahidlər. Aydındır. La yatma. Get başqa yerdə yat. Ya, buna görə ixtilaf eləmək lazımdır. Yəni, söhbət bundan gedir. Yəni, çalışma lazımdır. Ümumiyyətlə, bu imamlardır, bu mollamələrdir. Bunlar, bunlarla lazım deyil əlaqəni pozmaq. Desələr, cəmat bunlara inanır. Cəmat belə görür. Sən də gəlsən, deyirsən ki, sən düz döyürsən. O da cəmatı içində. O da mafiyozidir, yəni cəmat ətrafında. Cəmatı bir dənə deyir ki, cəmat bunlar İngiltərədən gəlib. Cəmat inanır. Sonra cəmat sözünə də qulaq açmır. Sən lab alim olsun da. Münasibət mühümdir. Münasibət. Ən birinci münasibəti qurmaq lazımdır. Aydındır, qardaşlar. Yəni, molla ilə neşim var? Yəni, Yasin məsələsi bu saat böyük problemdir bizim üçün, yoxsa tavxid, şirk. Ən böyük problem Yasin deyil, Mövliyə Yasin oxumaq. Ən böyük problem şirkdir. Allah şərik qoşmaq. Ona görə biz, yəni sən böyük məsələni qoyub, kiçik məsələnin üzərində ixtilaf eləməyimiz düzgün deyil. Aydınlı qardaşlar, Yəni, bu, belə, bu bəzi cüzi, yəni, mülahizələr də hansı ki, yəni, mən sizə deyirəm, yadınıza salımı bilirsiniz. Hə. Və bunlara fikir verin. Və harada, hansı rayondasa, hansı kətdirsən, orada imamlarla, mollalarla işin yoxdur. Yəni, onlarla, biz deyək, qardaşlar, çoxsa cavandır, görürsən, o da oxuyur məsələn, gör ki, belə şey yoxdur, mollamı da belə şey nağıl danışır. Hə, dözə bilmirsən, aydındır. Lakin çalış eləmə. Yəni necə olmasa da cəmaat onlara qulaq açır. Onların çoxu qabul biri deyir cəmaatdan qabul. Hə? İstəyən qabul deyir. Hətta mollamələrdən çoxsu məsələn bizlə razıdırlar. Deyirlər siz düz deyirsiniz. Lakin bəzilər deyir ki, cəmaat mənə daşa basar, fitə basar. Bəzilər deyir ki, mən bəs necə qazanım? Aydındır. Hə. Və s. və s. və s. Ona görə lazımdır. Yəni, e, sənin öz siyasətin olmalıdır. Yəni, bax, Rasul sallallahu aleyhi ve selləm ən xalis müşriklərlə yaşayırdı. Xalis müşriklərlə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Kəbənin ətrafı bütlər idi, gəlib orada namaz qılırdı. Hətta təhqir edirdilər onu. Hətta bir də səcdədə təhqir edilər və e, zibili gətirib atdılar başına. Fatıma radiyallahu anh gəlib təmizlədi. Yəni, o dərəcədə Və lakin insanlarla münasibət, qonşuna münasibət, qohumla münasibət, bunlar hamısı mühümdir. Aydındır. Ömər Salasan qonşusu Yahudi idi, getdi onu ziyarət eləməyə. Aydındır. Bizsə, nədir, nədir, biri araqçəndir, lakin dindirsən deyəcək, elə müsəlman olacaq ki, axıda cihətdə əhl-i beytdir gör ki, əhl-i beytdəndir. Yəni cəmaat əslində qalıb, din qılaq. Aydındır, sadəcə o proseslər ki, mərhələlər ki, keçdi, kommunizm və s. Sonra molla devri və s. və s. Onlar hamısı insanları biraz uzaqlaşdırır haqdan, Quran, sünnədən. Sadəcə onu gətirmək lazım. Onu da gətirmək sən yumuşaqla, yavaş-yavaş. Yəni, dəvətçi həkim oxşayır. Elə bir həkimsən. Hansı həkim xəstə girəndə yana qışqırırsan, çıxbayırsan, kafirsən, sən şey, bidətçisən, sən beləsən, çıx bayra. Və mənə yamı gəlmə. Hələ şey yoxdur. Aydındır. Gəlsür. Soruşur, harun ağrıyır. Ne üçün soruşur? Nə qədər çox soruşsa, o qədər düzgün diagnoz yazır, təyin edəcək və düzgün dərman yazacaq. Ona görə də əsas odur ki, bax, düzgün insanlara çatdırmaq. Hər bir sözü yerində vaxtında var. Əsas odur dəvətdə. Əsas odur. Fikir və söz bu, bu qaydanı biz hardan götürürük? Quran-ı kərimdən. Quran-ı kərimdən, Peyğəmbər sallallahu yolundan. Quran-ı kərim neçə ilə nazil olub? 23 ilə. Hamısı birdən nazil olsaydı, hətta möminlərin anası, münafiqlərin yox möminlərin. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, deyir ki, əgər o saat nazil olsaydı ki, zina eləməyin, o saat nazı olsaydı ki, içməyin heç kəs tərk eləməzdi. Lakin yavaş-yavaş. Fikir versən, Allah subhanətə alə görür necə? Allah subhanətə alə elə ki, hazır olurdular nəyəsə göndərir də, hə, indi bunu eləyə bilərsiniz. Elə ki, hazır olurdu, sonra göndərirdi ki, bax, bunu indi eləyə bilərsiniz. Yəni, vəziyyətə görə, vəziyyətə görə məsələlər qoyulurdu. Və bu mühümdir. Yəni, qardaşlar fikir versinlər belə məsələ. Çünki dəvət alınmağı üçün mütləq o qaydalara rayət eləməlisən. Baxmalısan. Dəvətçi alan məsələn tələsməməlidir. Dəvətçi alan səbirli olmalıdır. Elm öyrənməlidir. Çünki dəvət elmə əsaslanmalıdır. Dəvətçi adam birinci özü əməlləməlidir. Aydındır. Dəvətçi adam tez işlənməməlidir. Kitaba ehtiyacı var. Ha? O Tufeyl radiyallahu anhu, Tufeyl ibn Amr. O e, gəlir öz qəbiləsindən. Deməli, e, Məkkəyə. Bu da şair olur, hörmətli adam olur qəbiləsində. Gəlir Məkkəyə, vaxtı Rasul sallallahu Məkkədə idi. Qureyş bunu görür, tanıyırlar, hörmətli adam olur. Başlayırlar bunu başlamaq ki, bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem danışmağa ki, belə var, qulaq asma ona və s. və s. və s. O da deyir ki, o da qulaq asdım, o da mənə təhsir elədilər ki, qulaqlarımı taxdım ki, eşitməyim eşitlə. Birdən eşidənəm Muhammedin sözün, sallallahu aleyhi ve sellem. Və bu vaxtda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Kəbəyə gəlir, dəvət edir. Dəvətdə Qurandır. Və Tufeyr radiyonlarını yaxınlaşır, görür, eşitmir hələ. Sonra ağlına fikirləşir. Deyir ki, qardaş, bir çıxardım bir qulağımı görüm nə deyir də. Çox şey deyirlər mənə. Aydındır. İndi də misal deyə. İndi də deyirlər, onlar belədir, onlar belədir, onlar belədir. Bəs Allah sana ağıl verib. Bir otur bir qulaq asla. Gör nə deyirik biz. Aydındır. Tufan radiyallahu anh deyir ki, Hələ bir qulaq asıb görüm nə deyir də, bunlar çox şey mənə deyiblər ki, belə deyir, belə deyir, qulaq asma ona və s. Neysə qulaq asır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayə, surə oxuyur. Tufeyl görür ki, şair olur da özü də. Görür ki, yo, bu insan sözü deyil. İnsan sözü deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam eləyir qulaq asmaya. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm evinə gedəndə deyir ki, mən də səninə gedirəm, qulaq asmaya davam eləməyə. Nəysə otururlar evdə, e, İslamı qəbul edir şəxsən öz ağlını işlədəndə İslamı qəbul edirlər, həmdə. Çox şey deyirdilər ona. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, indi isə ged öz qövmünə onlara dəvət elə. Bu da gedir bir müddət. Sonra gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, mən onlara hidayətə dəvət elədim, istəmədilər, gəlmədilər. Sənə tərəf çəkdim, istəmədilər. Bir dənə bəddua ilə onlar məhv olub geçsinlər. Necə təbii ki, biz olsaydı, deyərdik, bəddua ilə qonşulardır, qonşu kətlərə deyərdik, ha, sirə bulamısan. Hə. Lakin, şivəsə Rasul salsın. Rasul salsın nə dedi? Dedi ki, yarıb, onlara hidayət ver və onlara gətir yağma. Olama. Məsələ səbir, tələsməmək, haya gedməmək, İnsanlara həris olmaq ki, dinə gəlsinlər. Şöyəsən? Çünki peyğəmbərlər gəlib insanları dinə çağırsınlar. Öldürmək, öldürmək lazım deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlirdi. Elə Allah təala bir də bəla göndərər, hamısını öldürərdi, qutardı, işlər bitdi. Peyğəmbərlər həris idilər ki, insanlar İslam'a gəlsin. Və həqiqətən də hicrətin 7-ci ili, qardaşlar, Hicrətin 7-ci ili Tufay radiyalan qəbiləsi ilə gəlir 90-a yaxın alənə. Alənə. Gör, Peyyambar sasıqa eləmişdi. Allah hidayət ver, Allah gətir yanıma. Fikirsən? Gör, səvir, yoxsa dua eləsəydi, bəddua halak olardılar, gedərdilər, qutardı, işlər bitərdi. Lakin səvir, hikmət, uzağı görmək. Sən indi fikirləşmə. Sən vazı əkkinə, hə? səndən sonra gələn vazı xidmət edəcək, o birisi də gələcək, bəhrəsini alacaq. Sən istəyirsən, əkəsən və hələ bəhrəsindən də yiyəsən özün indi. Bu da mümkün deyil. Nə üçün, qardaşlar? Bax, Peyğəmbərlərə. Yəni, Nuhdan yaxşı olmaq istəyən, İbrahimdən yaxşı olmaq istəyən, İsmaildən, Musadan, İsədan, Rəsul sallallahu aleyhi yox. Ona görə nə üçün deyilir ki, Quran oxumaq, Quran oxuyanda insan orada yazılıb necə hərəkət eləmək. Və Peyğəmbərlərin həyatı orada qeyd olunub, hələ belə yox. Qeyd olunub ki, bax, necə hərəkət eləyək. Aydındır, qardaşlar. Ona görə Musa həyatını bilən, İsa'nın həyatını bilən, Rasul Salsın həyatını bilən, e, Nuhun həyatını bilən, o saat öz dəvətinə müqayisə eləyəcək, tələsməz, ibrət ala olan, onlardan həmişə ibrət alar. Aydındır, lazımdır tələsmək və s. Dəvət biraz rəhimli, mülayimli istəyir. Şiddətli olmaq olar bəzi yerlərdə, amma hər yanda yox. Aydındır, yoldaşlar. Bu qədər. Həm də rayonun mərkəzindədir. Nə olacaq aydındır o heç, bizi deyil. Hə, söhbət gedir bundan. Birinci, belə şey olanda həmişə çalışın, imamla gözəl ünsiyyət qurun. Aydındır. Ola bilər imam sizə əqidəyə görə yox, prosta nə, nədir, sözünü qulaq atmırsınız, ya o sözündən keçirsiniz zat. O da başlayır açıq-acı düşmənçilik eləməyə. Yəni, biraz belə şey olun, yəni sərt lazım da öyle olmaq. Çünki xüsusən də biz e, nə üçün eləyirik bu? Dinimizə görə. Demirik, hər şey süskünə, batıl, şey, küfrəzada, yox. Lakin hələ şey olanlarına bir belə axsaqqal seçin, o onunla danışsın. Ya məsələn, kim onunla yaxşıdır, deyin ona, belə düzəldin də məsələni, yəni abu-havanı düzəldin. Şey, qardaşlar əzəndə ki, cümə namazına, <coughs> gəl də ki, cümə namazına, burada çıxıb gedin namazına. Hə, vallahi biraz o problemdir də, biraz problemdir. Biraz ən salamatı belə siz bunu böyük alimdən gərək soruşaq. Amma bu əməl də dəvətə xeyri yoxdur. Bu əməl də dəvətə xeyri yoxdur. Yəni o hər namazda oradadır, yoxsa? Yox, e, bilir ki, məsəl üçün qardaşlar onun dalında durmur, immunolog gəlir cümə günləri. Yox, bir dənə cümə gündən başqa gəlir yenə. Gəlir, gələn vaxtlar olur. Gəlir? Bizdə deyir amini səsi demir. O heç. Onu qulaq asa bilərsiniz. Ona, ona, onda problem yoxdur. Qardaşlar, əgər desə ki, amini səssiz verir, onda problem yoxdur. Yəni, o şeylərdə ki, e, subqaya gedə bilərsiniz güzəşdə. E, gedmək olar. Yəni, o şeylər ki, güzəşdə gedmək olmaz, olmaz. Yəni, aminə görə ixtilaf eləməyin. Yəni, şey, güzəşdə gedəndə, çox gedə alamızı, mən nə yapıp çapaşırarım? Onda əgər hələtsə, əgər hələtsə yazın. Yazın şikayət eləyin. Adam var, tanış, bəyəni deyir. Tutmaq olar, da Yox, yazın, yazın, şikayət eləyin. E, onu dəyişdirin. Və salam. Yəni, qanuni şəkildə də, qanuni şəkildə, yəni, e, sizin, yəni, məsələləri həll eləməyə yolları var da. Aydındır, birinci danışıqla, xoş dillə, zadla. Əgər görürsünüz ki, əgər, əgər təhqirliksə zat istəyir, qanunla pozur. Təhqir eləmək olmaz axı. Həm dillə, dini qanunla, o birisi qanlı qanunla. Ona görə buna lazımdır öyrəşsinlər. Şikayət olsun ki, belə-belə, biz gəlirik meçidə təhqir eləyirlər və s. və s. Hə. No, heç də olmaz. Heç də olmaz. Adam işləyir də, o işlə məşğul olsun. Çünki bizim işimiz olmasın, bizim iş olmasın. Hə, yəni siz sadəcə məsələni belə həll edin. Yəni heç olmasa yazsınız, heç olmasa lab olub dəyiş məsələdir, heç olmasa o artıq özünə fikir verəcək. Yəni məsələni belə həll edin. Amma hər şeydən qabaq birinci hikmətlə, danışıqla, birinci gözəl münasibət qurun. Hətta nə ki imamı, ümumiyyətlə kəndi mollasına lazım görə ona kontra getmək. Əksinə ona hörmət elə, axsaqqal, necə olsa axsaqqal üçün hörmət elə. Səndən böyükdür. Hə, ona gözəl münasibətdə əlhamdülillah sonra dəyişir. O sadəcə siyasət olmalı insanın hikməti. O bir şeyxlərdən biri, məlinə alimlərdən biridir. Şeyx deyib getmişdi Hindistana. Bir dənə məsciddə hər namazdan sonra e, Muhammed Əbdül Vahabı lənətləyirdi. Söyürdü və s. Yəni, dalınca danışırdı şeyxin. E, bir gün Bu da neynir alim? Deyir, neynədim? Deyir, götürdüm kitabın əvvəl səhifəsini, harada şeyxin adı var, çırdım onu. Kitab tohidi. Çırdım əvvəlin adını. Gəldim ona özü oxuyan idi. Həvəskaldı elmdə imam. Gəldim dedim, şeyx, mən təzəyə, yəni bu kitabı oxuyub, gör məsləhət oxumaq yoxsa yox. Hə, kitab tohidi bir gündə oxumaq olar, iki günə. Hə. Xüsusən həris kitab oxuya, oxumaqda həris olansa heç nədir? Hə. Deyir, bir neçə gündən gəldim sonra deyir, əla kitabdır. Bizə əladır. Hə. Dedi, bilirsən o kimdir? Dedi, sən hər gün onu təhqir elədiyin adam. Əlhəmdülə, sonra o, o imam əhlüsünlə böyük alimlərinə oldu Hindistanda. Hə, Lakin görsən, nə düzgün addım, düzgün yanaşma, Belə lazım deyil. Ha, sən beləsən lazım deyil, olan kontra gedmək. O şey xeyrimizə deyil, qardaşlar. O şey xeyrimizə deyil. Məsələn, o da molladır, məsələn, mollalar tutaq ki, gedib danışır məclislərdə. Məclislərdə cəmaat, cəmaat da inanır da olaraq. Yəni, cəmaat da inanır. Hə, özü də e, bizə qarşı elə təbliğat gedir ki, gör ki, biz İngiltərənin cəsarıyıq, Angliyanın. Gəlmişik burala, bura və şey eləməyə. E, fitnə salmağa və s. belə təbliğ olunur. Təbii şey bu aydındır, bu yalandır. Amma baxmada cəmanat inanır görürsən çoxsu. Sonra bu nəyə gətirib çıxardır? Sənin dəvətə mani olur. Sən dəvət eləyəndə olur ki, səni qəbul eləmirlər dəvəti. Sən ona görə e, biraz hikmətli olun, biraz məsələlərə həll eləməkdə tələsmək lazımdır. Biraz başa düşəmək, çox, onu cananır, mən dözmür, deyir, bu nədir, elə nə danışılmır, çiftliyindən olmaq ki, gəlməyəcəm bura. Belə şey lazımdır. Ona görə siz məsələyə baxın, başqa yolla həll edə biləcəksə eləyin. Amma yox, doğrudan məlum olsa ki, məlum olsa ona bəyan olunan sonra o baxıcılıqla məşğul olsa, onun arxasında düzgün deyil namaz qılmaq. Bəzi hallarda əgər görsəz ki, çəkinə bilməsəz, çəkinə bilməsəz, qılın, lakin sonra təzdən qılın. Laf belə olsa. Amma hər şeydən qabaq məsələ, yəni gətir o həddə qoymayın çatsın da. Yəni, burada yollar var, əlhamdülillah. Özünüz bilirsiniz. Danışıqlardır. Sonra, əgər e, təhkiri keçirsə, belə şeylər isə, e, yəni, məlum oldu necə. Yəni, belə həll edin problemi. Yəni, sizin, məsələn, tutaq ki, gedməməyiniz birinci olan xeyrindədir. Onlar elə yəni istəyir ki, biz meçidə gelməyək. Aydın ərdən gəlbdən kuklu qoyurlar meçidə ki, nədən sələfələr gəlməsin. Ona görə əksinə, belə məqamda hikmətli ol, səbirli ol. Qıtıqlandırma olmaz. Hə, qıtıqlandırma olmaz. Lazım deyil. Yəni, molla nə işin var? Molla əmidir, aydındır. Yəni, e, insanlar elə məqamdadırlar ki, şirk illə ən böyük günah. Ən böyük günah illə. Biz, biz də Allah subhanətlə yollayıb, biz onları başa salaq. Biz dəvətçilərik hamımız. Çünki biz höy, hakim, verən, hakim də öyləyik biz. Qazılar da öyle. Biz dəvətçilərik. Aydındır. Bizə də maraqlıdır dəvət, dəvətin maraqları. Düzdür, o deməkdə öldü. Dəvətin maraqlarına görə hər şey elərinə gəldi. Suskina yox. Lakin ədəbinə, qaydası var bunun. Aydındır. Yəni, bunu fikir verin buna. Çünki çox vaxt, yəni qardaşlarda çoxsu cavandır. Biraz ola bilər, həyat təcrübəsi az olur. Yəni, görürsən, problemlər yaranır və ged-gedə qızışır və sonra o problemi həll eləmək olmur. Və sonra xırdalayırsan, xırdalayırsan, görürsən, yenə qardaşlarda da problem olur. Yəni, səhv qardaşlarda olur. Aydın, belə şeyə fikir verin. Ona görə şimdi burada rayondasınız, yəni şimdi gedib başqa yerdə namaz qılmağımız da ola hamının qabağında görürlər, cəmat tikatı oradan ev, bunlar başqa şeydir. Allahın evi vardır, burada qılmırlar. Avucu sənə başı qulaq asmırlar dəvətdə də. Aydındır, e, onlar deyirlər, bunlar nəsə qeyr-adidir. Əksinə, belə məsələ həll eləməyə çalışın. Əlhəm də yollar var. Aydındır, yoldaşlar. Yəni, biraz şey olun, yəni, biraz lazım da ölür, çox. E, həm də bilirsiniz, e, bir üstə müəyyən fikirlər var dəvətə qarşı, müəyyən dəstələr çıxır dəvətə qarşı, dəvəti dağıtmaq üçün. Məsələn, təkfir fikirləri. Yəni, o cəmaatlar da fikirləri nədir? Ən birinci məqsədləri alimlərdən və meçidlərdən insanları çəkindirmək. Onlar dilər ki, meçidə gedməyin, kömək yoxdur. Mehdi gələndə qılacaq, gör ki. O birislərə oxşayırıq. Onlar da Mehdini gözləyir. Yəni, cümə qılmaq üçün nəyisə gözləmək lazımdır. Aynındır. Və əsas da dəlillər nədir? O da danışır orada. Deyir ki, cümə nə üçün qılınmır? Çünki deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə olanda cüməni qılmayıb, lakin Mədinədəki sahabələri deyib ki, siz qılın. Deməli, bundan nəticə çıxardıblar ki, bu dəlildir ki, küfür diyarında cümə qılınmır, cümə İslam diyarında qılınır. Lakin indi dəlilinə fikir versə, bu dəlilə baxsaq, gəlin, yəni Allah, Allah subhanət həmimizə ağıl verib də, yəni İbn-i Teymiyyə deyir ki, rahiməllah, bidə təhlini gətirdikləri dəlillər çoxla olan əleyhinə olur onların ələ, onlara qarşı olur. Hələ fikir ver, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə qılmayıb, çünki darul küfür idi. Düzdür. İbn-i Teymiyyə deyir ki, rahimullah, darul küfür, darul İslam əhali ilə götürülür. Əgər əhali müsəlmandırsa, darul İslamdır. Əgər əhali kafirdirsə, darul küfürdür, çoxlu. Ona görə deyir, misal çəkir Məkkəni. Deyir, Məkkə əhalisi müşrik idamsı, kafir idi bütpərəst idilər, darul küfür idi. Elə ki, İslamı qəbul edilər, darul İslam oldu. İndi Peyğəmbər salasən Məkkədə qıla bilməyib. Ne üçün? Çünki Məkkədə nə ki, məni? Cəmaat namazı da qıla bilmirdi. O demək deyil, cəmaat namazı darul küfürdə qılınmır. Lakin deyirlər ki, Məkkədə qılıb. Yaxşı, gəl belə verəyim. Məkkə o vaxt məyər darul İslam idi. Məkkədə darul küfür idi o vaxtı. Ə, daha doğrusu Mədinə. Mədinə də onda daha küfür idi. Yəni, onlar elə bilirlər ki, e, dəlili deyiblər, fikirləşməyiblər. Elə biliblər ki, Məkkənin darül küfrü aydın olduğuna görə, daha fikirləşməyiblər ki, Mədinə, Mədinə də xanım darül küfrü idi. Deməli, yəni, darül küfrdə qılınır cümə. Sadəcə Peyğəmbər salsın, niyə üçün qılınıb? Tək idi, dağınıq idi, adam az qalmışdı Məkkədə, çoxsu icrət eləmişdi. Sahabələr. Ona görə, Necə ki, məsələn, götür rafisləri, Əli ibn Əbi Talib, e, Öməri şəhənin aşağı salmaq üçün Əli ilə Fatiməni veriblər qabağı. Lakin fikirləşmirlər ki, Öməri pisləməklə Əlini də pisləyirlər Fatiməni də. Necə məsələn deyir ki, Ömər gəldi, radiyallahu anh, bir dənə qapıya qoydu. O ki, Fatıma qaldı qapının arasında, hələm də hamilə idi. Hə, deyirəm, Əli ibn Əbi Talib vardı idi. Deyir, oturub tamaşa edirdi. Belə səbir ola. Yəni, Öməri təhqir eləyib, lakin o bir tərəfi təhqir eləyib, o bir tərəfi fikirləşməyib. Hansı ki, o belə deməyinə o bir tərəfi də fikirləşir, təhqir eləyir. Aydındır. Bizə görə Əli ibn Əbi Talib kişi adam idi, ha heç vaxt razı olmazdı ki, nə Ömərin, Abbaqır onun yoldaşına belə eləsinlər. Elə də qardaşlar, heç kəs razı olmaz. Hə? Ona görə qardaşlar, yəni bidət əlində belə şey var. Onlar dəlil gətirirlər. Dəlil gətirirlər hansısa dəlildən bir hissəni nə, nədir? Məqsədlərinə çatmaq üçün. Dəlilin o birisi hissələrinə fikir vermirlər. Hansı ki, dəlili tam gətirəndə görürsən, olan əleyhinə deyil. Olan xeyrinə deyil. Ona görə yoldaş şabab biraz, təbii ki, hamısı bir sənə yenə qayıdıq nəyə? Elmə. Elmə, elm tələb eləməyə. Həmçinin belə ixtilaflar düşəndə bir dənə də sizə, qardaşlar, bir dənə məsələ deyim ki, ixtilaf, belə böyük ixtilaf, hansı ki, o ixtilaflar ki, cəmaata aiddir ya. Ola, ola bilər, tək sənə o heç. Burada həll eləyə bilərsən. Amma o hədis, o, o hadisələr ki, o ümumən qardaşlara hamısına aiddir, dəvətə aiddir məsələn, sən yaşadığın yerdə, onu dərhal hələn başlamayıbsa, artıq iyi gəlir. Dərhal gez qardaşların yanına, bilən qardaşların yanına, onlarla məsləhət elə. Aydındır ki, məsələni hələ, hələ təzə iyi gəlmiş həll eləmək lazımdır. Bəlkə hələ o vaxtda həll eləmək olardı. Amma məsələ qalır, şişir, bölüm... Hə, bilməməzlikdəndir də. Bölünmə baş verir, Artıq elə dərəcə gəlir ki, lab istəyir kim oğlu olsun, məsələ həlləmək üçün çox əziyyət çəkir. O, bu da mühümdür, qardaşlar, bunu da nəzərə alın. Yəni, cəmaata aid olan məsələləri hələ əvvəlində artıq çalış həlləməyə, məsləhət eləməyə. Uzaq başı gəlib, astaq ki, bəndən soruşdunuz, mən bilməsəm, zəng edəcəm alimləri, ən azından soruşacam. Deyəcəm ki, bax, bizdə vəziyyət belədir, belədir, belədir. Bax, bir dənə məkid var, biz neyniyək? nə hərəkət eləyək? Hansı bizim dəvətə xeyri olacaq? Hansı sünnəyə müvafiqdir? Ki, elə eləyək ki, nə şiyansı, nə də kəlam. Aydındır, qardaşlar. Yəni, bax, məsələn, belə həll edin. Yəni, tələsmək, bilməməzlikdən sözlər demək, hərəkət eləməyə görsən nəticəni nə çıxır? Nə, nə nəticə? Siz xeyrimizə heç olmadı bu söhbətdə. Əksinə zərər. Cəmaat bölündü. Onlar da onu istəyirdilər. Bölünmək nə deməkdir? Zəifləmək. Aydındır. Zəifləmək də nə deməkdir? Çoxsu olanlar da sonra sonda dindən çıxır. Və ya hələ namazdan güclə qılırlarsa, o da heç nə elə bir, heç nə. Çünki şeytan güclü mömindən qorxur. Aydındır, güclü mömindən qorxur, naraz olur həmçə şeytan. Bax, budur qardaşlar, belə, bu qayda, məsələ belə də həll olmalıdır. Aydındır? Bu dəqiqədə o topun bir şey var, hə? Hə. Bu dəqiqə, hə, yəni, sən elədir. Elə məsələn qardaşlar var, çağırıb istəmir ki, məsələn, şey olsun. Yəni kişi bu toxum ki, hamı bir-bir görsən ki, Problemdir, problemdir. O problemdir. Bilirsən ne üçün? O, ümumiyyətlə, bu saat hal-hazırda sələfi dəvəti hədəfdədir. Yəni, e, sələfi dəvəti nə ki, burada, ümumiyyətlə, dünyada. Yəni, sələfiliyi ilə bağlı ilə elə adamları ki, O adamların heç bir sələfinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin nə üçün? Sələfi dəvətin qorxuzmaq üçün. Bu dəvətdən cəmatı qorxuzmaq üçün. Hətta qəzetlərdə də, indi də bizdə. Görsən, çıxır vahabilər, möhtərizədə sələfilər. Aydındır. Yəni, hədəf dəvətdir. Hə? Zamanada olsun, cihaz, cihaz, cihaz, cihaz, cihaz, cihaz, cihaz, belə təxvaya düşsən, müqabətə görürləri toyda ortada. Nə bilirsən neçə? Hələ adamlar çoxu artist olur. Aydındır, artistlər olur. E, ya da başdan xarab olur insanlar. Yəni, birinci o cihad deyən adam, cihad deyən adam burada qalmamalıdır. Çünki əgər cihad farduleyindirsə, farduleyin nə deməkdir? Farduleyin o deməkdir ki, sən gedməlisən, və qayda bilməzsən. Bir halda qayda bilərsən. Qələbə ya da ölüm. Fard olan budur. Ona görə o deyənlər ha, fard olur. Ona o Əli bin Əbi Talib kimi o söhbətdir. Qapı. Sözü deyiblər, fikirləşməyiblər arxasın. Ki, hə, belə deməklə onlar özləri kafir çıxır. Hər gün günahdadırlar onlar. Çünki fard olan, e, namaz fard olandır, yadaşlar. Olmasan günahdır. Hə, mən deyirəm, namaz farz eləyəndir, farz eləyəndir, özüm də qılmıram, özüm də namaz qılmayan kafir görəm. Məsələn, onlar kafir gör axı. Ən birinci məqsədlərindən biri ki, mənim namaz qılmayan kafirdir. Yoxsa gedməyəcək. Vaqon gedmir. Hə, mən deyirəm, namaz qılmayan, mən demirəm, e, olan fikirlərində də namaz qılmayan kafirdir və ə, e, namaz fərzdir. Özüm də qılmıram. Onda mən nə olur? Avtomatik birbaşa özümü kafir sayıram. Lakin xəbərim yoxdur. Onlar da deyir, cihad farddır, fardul endir. Fardul endirsən, sən gedməlisən. Sən burada qalmağın düzgün deyil. Onlar çox vaxt deyəndə belə deyir, gedəcəm, gedəcəm, gedəcəm, deyəm. Gedən də öyle, hə. Hə. E, burası bəzilər var, hansılar ki, gediblər, düzü azıblar onları, alladıblar onları. Allah onları bağışlasın. Amma elə uşaqlar var ki, heç danışma. Birdən görürsən ki, a, şəkili çıxdı, bəs taliblər yanında öldürüblər. Eləsi də var, hələ gecə-gecə danışır. Sonra görürsən, toyxanada manıslıq eləyir, yəni neynir. Bunlar belə şəxsiyyət kimi şəxsiyyət deyirlər. Hə, qardaşlar sadəcə fikir önərlər ki, birinci bu ideyalar salınıb ki, hədəf yenə nədir? Dəvət, cəmatı bölmək. Dəvətə zərər verməkdir və salam. Başqa söhbət yoxdur. Ona görə qardaşlar oyaq olsunlar. Məsələn, e, biz deyə çoxumuz cavanıq. Yəni, cavan vaxtı belə şeyləri adam fikir verir. Onlar da nədir, necə başlayırlar dəvətinə? Hissiyyatlarla oynayırlar. Aa, ki, orada bacılarımızı neyiniblər? Ki, orada belə illər, belə illər. Eləyirlər, e, bu bizi də ağrıdır. Lakin məsələnin həlli nədir? Ha, söhbət sual budur. Məsələnin həlli. Məsələnin həlli, sən ona deyinə ki, sən deyən kimi gedək Afqanistana cihad eləyək, Belə həll olunacaq? Yox. Belə olunmayacaq. Misal üçün, deyək, Afqanlar udmuşdular da rusları. Sonra nə oldu? Özləri bir-birinə başladılar qırmağa. O vaxta qədər ki, əqidə birliyi yoxdur. İzzət oldu ki. Aydındır. Çünki aldılar, sonra dedilər, aa, indi prezident hansı əqidədir? Sahib olacaq, hansı partiya? Xarşan hansı partiya olacaq? əvvələ düşdü çəkinmə, şeytan da istifadə elədi maşını. Hə, ona görə qardaşlar, yəni o hadisələri görən sonra gəlib nəsə adama danışmağı və sonra və mən təcrübələn o qardaşına inanırlar. Şeyx, belə bir ayə gətirirlər Qurandan ki, Məsələn, o sınaq bomba bağlayıb partladıra. Deyirsən ki, yamanın dəlilmədir. Deyir, Quranda ayən deyir, çıxıya bilir ayə var ki, ona ölərlər, öldürlərlər. Belə bir şey dedir. Yox, əslən, əslən, insan özünü öldürmək özünü intihar haramdır. İntihar haramdır. Sadəcə bəzi hallarda alimlər icazə veriblər. Bəzi hallarda alimlər icazə veriblər. O da nə halda, harda və necə? Birinci, döyüş meydanı olmalıdır. Metro yox, avtobus yox, bazar yox. Döyüş meydanı olmalıdır. İkinci, gərək xalis Allah üçün olsun. Yəni, nəyə görə mən inciyib evdən çıxmışam və ya mən bir də hansısa günah var, özümü ancaq fikirləşirəm ki, şəhid olum ki, mənə Allah tala bağışlasın və ya mən cənnətə tez düşmək istəyirəm və s. Allah sorulmalıdır. Üçüncü, əmir, qoşunun əmiri, komandir əmiri olmalıdır. Yəni, öz başına olmaz. Dördüncü, sən o əməlinə müsəlmanlar qalib gələcəklər və ya döyüşdə böyük bir dəyişikliyə səbəb olacaq. Hansı ki, müsəlmanlar qalib gələcək. Və bu şəhətlər və bəzi şəhətlər var eləm orada. Belə olar. Belə. Tam metroda yox, bazarda yox, meçiddə yox. Aydındır. Yəni, bunlar tamam azıblar. Bunlar həddə aşıblar. Qulatlardır hər bir şeydə. Bunlar gəlib namaz qılanların üstünə atırlar şey, qumbara. Necə bizə? Ona görə o, bu da bir səndədən irəli gəlir. Bu taliblər, bu gedir zəncir Afqanistana. Çeğistandan gedir Afqanistana. Taliblər sufidlər, sufi təriqətindəndirlər. Diyubəndi təriqəti. Hə, Diyubəndi sufinin bir dənə təriqətidir, azmış zəlalət təriqətdir. Hə, yəni Afqanlar olsa, Afqanlar, yəni e, Afqan və ya Pakistanlılar olsa, yəni biraz dini başı çıxan, bir də belə rast gəlsiniz. Sizə deyirəm, düyubəndilərdən bir dənə danışdı mənə. Onun xəbəri olacaq. Hə. Bunlar sufi təriqəsidir. Bunlar məsciddə insanları öldürürlər. Təriqətdən də var belə şey. Fikir versən, gəlib bizdə də məscid atdılar məhz. Yəni o əlaqə var. Aydın dostlar. Bir də məsələn kim Hə. Kim məsələn Э, bir dəqiqə, hə. Yəni, düyubəndi təriqətidir. Onlar meçidə, məsələn, e, normal baxırlar, qumbar atmaq, meçidə insanları öldürmək. Ona görə o, bizim hərdən adam fikirləşir ki, ola, necə sən namaz qılanları öldürə bilərsən? Hədə şeytan. Yəni, onlar çünki görürlər kafir bunları, namaz, qılmayanlar, namaz qılanları kafir görürlər o meçid, məsələn. Onlar deyilər, bu meçid yoxdur, hətta Kəbə küfür diyarıdır. Ona görə onlarda elə dəstələr var ki, deyirlər ki, İslamın şərti dörddir. Həc düşür. Bilirsən nə üçün? Həc çünki küfür diyarındadır. Həccə getmək olmaz. Çünki sən geysən həccə, pulu verirsən və görürsən ki, o da elə bir Amerikanlara kömək edirsən. Onlar da verir Amerikanlara. Ona görə şübhəyə baxa. Hə, vəsvəsə dansı. Məsələn, Dəvətlərinə fikirləsən, dəvətlərin nədir? Nə məsələ qaldırırlar? Məsələn, namaz qılmayan. Namaz qılmayan olub tohid-i rububiyyə. Tohid-i ulühiyyə olub ət. Darül İslam, darül küfür olub əsma və sifət. Yəni, şişirdiriblər məsələni. Hansı ki, bunlar üçü də nədir? Əqidə məsələsidir. Yox, fikri məsələdir. Lakin şişirdilib. Niyə üçün şişirdilib? Səni aparmaq üçün o fikirlərə. Bunlar müqəddimədir. Namaz qılmayan qardaşlar, namaz qılmayan birinci lazımdır belə şişirtmək. Namaz qılmayan sələflər ixtilaf edib. Kafir də deyən olub, kafir deməyən. Lakin bu hansı namaz qılmayan ha? Pensiyanı azadı gözləyib gözləyən. Aydındır? Yəni inkar eləməyən. Təmbəllik eləyən. Hə, deyir ki, qılacam. Bəli, namaz fərzi mən bilirəm. Hamımıza vacibdir. Mən də qılacam. Hə, Amma hamı ittifaq eləyib ki, ittifaq. İnkar eləyən kafirdir. Aydındır. Yəni, inkar eləyən necə? Cahilliklə yox. Yəni, aydın oldu ki, buna. Buna aydın oldu ki, bəli, namaz 5 namaz, fərz Allah-u Teala fərz buyurub. Lakin buna baxmayaraq, mən qəbul etmirəm bu hökmü. Bilə-bilə. İnkar o kafirdir. İttifaqdır bunda. Amma pensiyada, yəni inkar etmirəm, qılacam, təmbəllik və s. onda ixtilafdır. Bəs salam. Lakin bu məsələni şişitmək, bu məsələni dəvətin əsas eləmək, dəvət bununla başlamaq, bununla bu məsələni cəmatı bölmək səhvdir, qardaşlar. Və ət məsələsi. Belə bir tohid-i uluhiyyə olub. Ət məsələsində üç ayə var. Bütlər üzərində kəsilənləri yeməyin. Bəli pirdə kəsləri yemə. La bismillah desə də. Ha, bu başqa bir söhbətdir. Aydındır? Və ya gözünlə görsən ki, desə, filan kesin adına kəsinəm. Ancaq pirin. Gözünlə görsən, la pirdə kəsməyib ha. Amma gözünlə görsən ki, filan kesin adına kəsinəm, bismillah demədən, ha, onu yemə. İkinci aya gəlir ki, bismillah deyilməyən heyvanlara yemə. Bismillah deyilməyən. O da əgər görsün biri qiblə əhlindəndir, müsəlmandır, indi qalsın asiliyi, fasikliyi. Lakin əsli müsəlmandır. Lakin e, demədi bismillah. Yadından çıxdısa, deyirsə, ola bilsin yadından çıxıb, o heç. Amma demir, qəsdən demirsə, onda yemə. Amma gözünlə görməmsənsə, hökm icazəlidir. Hə, hökm icazəlidir. Çünki bir şərt qoysaq ki, yox, görməlisən, onda təsəvvürlə gör nələr baş verə bilər. Yəni, o mümkün deyil. Onda qəssablar, səhər-səhər hamı kəsəndə promot translyasiya televiziyə lazımdır onlara ki, cavab, baxın, bismillah, kəsdi. O mümkün deyil. Nə qədər qəssab var? 100 min dənə. Yəni biz elə şey işləyirik ki, o mümkün deyil əslən. Aydın qardaşlar, yəni hökm icazəlidir. Belə bir vəziyyətdə baxırsan, yaşadığı yerə, əgər əhali deyirsə, çoxluq deyirsə, bismillah, rahat yiyinə. Yox, əgər çoxluq demirsə, aydındır, çoxluq demirsə, hə, onda çəkin. Ehtiyat ilə, soruşkinə. Amma çoxluq deyirsə, lazımdır. Sonra üçüncü aya gəldi. Maidə 5. Bu da axırda gəldi. Dedi, əhli kitabın kəsdiyi heyvanlar, təbii ki, halal heyvanlar qəst olunlar. Sizə halaldır. Hə, biz deyirik ki, biz bilirik ki, İbn Abbas deyir ki, yəni kəsdiyi heyvanlar. Hə, e, biz bilirik ki, Yahudilərlə xristiyanlar bisimlər demir. Deməli, deməsə də olar. Lakin bunlarda da qayda var. Bəzi hallarda bunlardan da çəkinməlisən. Məsələn, bilsən ki, şəriətə uyğun kəsmirlər. Yəni, boynun kəsməlidirlər ki, qan çıxsın. Aydındır? Boynun kəsməlidir ki, qan çıxsın. Əgər görsən ki, tokunu öldürüblərsə, yemə. Tokunu öldürən yemək olmaz. İkinci halda yeməyə, yemək olmaz, görsən ki, gözünlə gördün, gözünlə ha. İsa'nın adını kəsdilər. Onu da yemək olmaz. Amma görməmsən, hökm yenə izazəlidir. Aydındır, qardaşlar? Bunun qaydası budur. Və salam. Bunu şişirtmək, bunu eləmək tovhid rububiyyə məqamında, dəvətdə bununla şey eləmək, ət yiyənlər, ət yeməyənlər, bölmək cəmatı. Bunlar hamısı bir sənə dəvətə atılıb, cəmatı bölmək üçün. Amma, o da var. Amma tutaq ki, mən tutaq ki, qardaş, Deyirlər ki, sən namaz qılansan, mən gəlib səndən alam. Amma mən bunu, bu məsələni birinci əsas tutmuram, ikinci də cəmatı da bölmürəm. Burası ehtiyat edirəm ki, məsələn, bə, xeyr həm qardaşı olsun. Heç olmaz. Qardaş salamatdırsa, heç olmaz, ələmdilər. Burada heç şey yoxdur. Əsas odur ki, bu lazım öz şişirtmək, qardaşlar. Hə, özü də fikir verirsiniz, bu söhbətlərdə biraz biznes xarakteri daşır. Çünki şübhə atanlar neynir? özləri tükar açır, Abu Hama elə eləyirlər ki, ancaq gəlib bunlardan alsınlar. E, biznes daha da gedir. Çox yığışdıraq. Qardaşlar, inşallah, biz inşallah tərpənirik. Nə dedilər? İsmailidən? Bir İskamda zəng edir. 77 var. Var 77 50. No.